що працюють без гуркоту, де завгодно, але добути. Бо з тими трубнівськими торохтухами знак якості міг заводу імені Воровського лише маритися, і грошова премія відповідно. Анатолій Георгійович сказав, що виїде трохи згодом, а поки що понатискає на кнопки центрального пульта. При потребі він умів натискати на що завгодно. Це знали не лише на заводі. Пробивна сила Годика надійно утримувала його на відповідальній постачальницькій посаді. Нічого дивного. Я з його працею не впорався б. Отже, сиджу, присьорбую каву. Гості не йшли. Анатолій Георгійович уявлявся постаттю все загадковішою, абсолютно непридатним для літературного твору чоловіком, бо в його характері праведне нероз'ємно переплуталося з грішним, чесне з нечесним. Людина здатна лякатися так, як лякається годик, мусила б мати в собі щось завжди зламане. Можна було б жаліти його за це. Але жаліти Анатолія Георгійовича не хотілося. А тут і він прийшов. Некликаний, заклопотаний на хвилинку. Аж дивно. Я оце про нього подумав, а він прийшов. На Анатолієві Георгійовичу був чорний костюм. Був годик у білій синтетичній сорочці в смужечку при сірій кроватці. Просто таки картинка з журналу мод для літніх чиновників урочистий, парадний, небуденний. Зразу ж я подумав, що Анатолій Георгійович розмовлятиме зі мною про віру чи про сестру Людмилу. Але я вирішив не обговорювати жодну з цих тем, бо вважаю їх своїми особистими, а також його особистими. В такій ситуації мені зовсім не хотілося торкатися власними чи навіть не своїми руками двох роз'ятрених жіночих доль, які безпорадно та безнадійно боліли в мені. Так що, Анатолію Георгійовичу, коли ви мали намір побалакати про дам, діла не буде. Дай мені кави сказав годик. Хлібний трохи кави. Я зайшов до тебе, щоб передихнути, бо не уявляєш, скільки за день доводиться ходити і бігати, і все для інших. Ти думаєш, я щось особисто матиму з тих насосів, чи з гринівського пам'ятника, чи щось іще? Нічого не матиму, бо все для інших роблю книжки пишеш. Поясни мені, чому я такий? Поясню, пообіцяв я без великої певності і повернувся до газової плити. Анатолій Георгійович вмостився зручніше, і я спиною це відчував, уважно вдивлявся в мої рухи. В те, як я взяв кавовий млинок сипнув туди жменю зерен, ввімкнув млинок і вимкнув його, ще раз ввімкнув. Відчув спиною погляд гостя. Мого гостя постійно цікавило все на світі, але співрозмовники знали про те, що сам він вважав за потрібне повідомити. Анатолій Георгійович сидів мовчки, дивився на мене і я чекав на продовження його монологу, фізично чуючи погляд гостя під лівою лопаткою в себе. Вода в мідному казанку почала закипати, і я сипнув туди трохи меленої кави. Хоч би він у розмові вір не зачіпав, йому ж гірше буде. І Людмили хай не чіпає. Вона в нього на совісті, а не в мене. Невже не витримає? Ти